proiektua proietoa proiektuik uh, hilarriko manera da. Berroita amala eta ni hasi nintzen ahatxe askuntzan. Zugarten duzuna proiektua ez da proiektua da segida. Ordian hola eta guai hola. Guk alekin bizigira eta enesemiak sortzetik ikusi du molde hori gure etxian eta konteniz beden noitbita bita etxaldian zeitzeko naiotut ola ikusi, ezinez, xerri azkuntza iten gindien denboran, xerriteiak abandonatiak, ala ikusi bano nahiotut, guai komoldian ikusi, eta behi nadun bat urtian ahatxea duinen, behi batek, eta behi horrek behatu ektara lur. Eta ordean nunda, nunda eta industria nunda ez, ez da konpatu behar ahate edo urde edo oilasko metra gutitan inditake anitz hauskuntza. Bada behiez nian trompatzen ziste eta zela oto jeni industria dela erran ahatxekipi batzun kipitek haste eta gizentzeko lekietan atxitzia. Jani leheni bada prinsipioa eta hori maleuski Eh, askuntza klase hortan eh, ez da lehen aldi ikusten duela da lehenik egiten duzte askuntza tailirak, aterriak eta askuntza muntatzen eta askuntza martxa da, hasia da, janik alako dira, eta egin ondoan gero galdeiten dute uh, eh, reglamentazioa mailan egokitzea lehen oin beharra galdeiten dute gehiagitea, eta hori, hori goetako ez zinon hartia da. Hori, prinsipioz ez zinon hartia da. Gaurko egunean bada aski elementu analizazioa jakin dezan nun somat ala da ez da normal hola hain hortan izaitia. E, beste dozen gauzetan gai leiten duzun baimena, eta ukanta egiten dutuzu gauzak da. Male euski, askuntza sistema hortan, amare eta izortzietan hola iten dira, lehenik eraiki, eta gero egukitu uh, e, administratibo paper mailan, alon. Eta mm. hori da, janik, lehenik salatzen duen, onartzen ez duen gauza.